Qofshin me Muhammedin sallallahu alaihi wasallam, familjen dhe gjithë ata që i ndjekin rrugën e tyre deri në fund të kësaj bote. Të nderuar vëllezër dhe motra, edhe sonte alhamdulillah jemi në takimin e radhës dhe vazhdojmë tutje inshallah me surën El-Haqa. Kjo sure që kemi filluar me e trajtu në takimin e kaluar, kemi marrë disa udhëzime të kësaj sureje, dhe kemi thënë se Allahu xhelle xhelaluhu në këtë sure, flet për ditën e gjykimit, flet për përgjegjësinë e njeriut që e ka, karshi Allahut tebareke ve teala, dhe pasojat e mospërfilljes të kësaj përgjegjësie. Ngase begatia e Allahut më e madhe është kjo shpallje që Allahu xhelle ve ala na e ka zbritur, pejgamberi që na e ka dërguar. Mirëpo, në momentin kur njerëzit e shpërfillin këtë begati, ajo përmbyset në dënim dhe fatkeqësi. Dhe kemi pa atje tek popujt e mëhershëm, sikurse populli i Themudit, ku Allahu xhelle ve ala erën e cila realisht është e nënshtruar që t'i shërben njeriut për dobi të shumta, Allahu azze tha sekharaha alejhim. Allahu xhelle ve ala tash e nënshtroi kundër tyre. Një erë begati që ishte e nënshtruar në dobi të tyre, u nënshtrua urdhrit të Allahut që të jetë kundër tyre. E kështu është puna e begative, kështu është puna e mirësive të Allahut azze ve xhel. Nëse njeriu e shfrytëzon begatinë si duhet, nëse njeriu është falënderues, Allahu xhelle ve ala ia ruan begatinë dhe ia shton begatitë. Kjo është marrëveshja. Nëse njeriu nuk falënderon, edhe nuk e shfrytëzon si duhet, Allahu ia merr dhe me të e dënon. Kemi marrë gjithashtu se kjo nuk ishte vetëm çështje e ndërlidhur me Themudin, por ishte ligji i Allahut tebareke ve teala që u zbatua mbi popuj të shumtë. edhe tek Adi te Themudi dhe Allahu xhelle ve ala i dënoi me dënime të dhimbshme dhe të ndryshme. Ngase Allahu xhelle ve ala është i gjithëfuqishëm dhe ai mund të sjell begati të llojllojshme, por mund të sjell edhe dënime të llojllojshme. Pastaj Allahu tha inna lamma tagha al-ma'u hamalnakum fil jariya. Ishte edhe i mëhershëm tek populli i Nuhit alayhis salam, ku Allahu xhallahu ala dërgoi ujë. Dhe Allahu tebareke ve teala do t'i përmbys me ujë. E Allahu thot, inna lemma tagal ma'u, posa uji vërshoi. Edhe këtu kemi sikur te populli i Salihut alayhis salam. Uji që zbret nga qielli, që të jetë burimi jetës, Tek populli i Nuhit ishte burimi i vdekjes. Uji që zbret t'jetë begati e shpëtimit, u shëndrrua në mjet të ndëshkimit dhe shfarosjes dhe shkatrrimit. Andaj Allahu tha, tagal ma, uji ra nga qielli, si zakonisht zbriti nga qielli, po kësaj radhe, doli nga Ndoli nga kufijt që Allahu e ka përcaktuar. Taga, taga është kur diçka del jashta kufijve, kur diçka teprohet. Pra edhe i thojnë tugjan, teprim në mëkatim, tejkalim i kufijve, tagal ma'u. E Allahu xhallahu na kujton edhe atë kohë, kur uji vërshoi, u shkatrruan disa, U hamalnakum fil jariya. Hamalnakum fil jariya. Juve ju bartëm në ujin rrjedhës, fil jariya. Në anijen që lundronte. Kë juve? Këto ajete kanë zbrit kurejshëve t'Mekës. Po edhe neve tash lexojmë. Allahu xhallahu ala nuk tha i bartëm. Po ju bartëm. Si ju bartëm? Po ju ishit, domethënë, në kurrizin e tyne, jeni pasardhës të tyne. I shpëtuam ata që të vazhdon tutje jeta. Prandaj Allahu xhallahu ala thotë kujtone këtë begati. Kur pat mundësi të marr fund njerëzimi, Ose për shembull, paramendo ata që kanë shpëtuar, mos të ishin shumuar, pa pasardhës, do të ishte mbyllur cikli i jetës në tokë. Andaj Allahu Gjellewala, të nderuar vllezër, përmend dënimet, por përmend edhe mundësitë që jep Allahu vazhdimisht. Disa u dënuan, e disa shpëtuan. Kështu është jeta. Disa shkojnë, disa mbesin. Disa pësojnë situata të caktuara e disa shpëtojnë. Mirë, a do ta merrni mësimin e duhur prej popullit të Nuhit që shpëtuan? A keni me marrë mësimin e duhur që Allahu xhallahu ala ju barti hamalnakum fil jariya? Se njeriu lind dy herë të vëllezër. Një herë kur del nga barku i nonës, lindje e zakonshme normale. Edhe e dyta kur del nga errësirat e devijimit, e lajthitjes, e ngushtimit të epshit në dritën e udhëzimit, edhe kjo lindje. Andaj kjo lindje e dytë është realisht që ajo reale, që jeta reale është që kjo. Ndërsa ai që mbetet vetëm me lindjen e parë, nuk ka lindë ende. Tash shiko Allahu xhelle çfarë shprehje përmend, hamelnakum, edhe xharije e ka prurë në gjinin femrore, Domethënë, Allahu ju shpëtoi që të mbarsoheni, që të shtoheni, por jo në kuptim biologjik vetëm, po në kuptim të udhëzimit, ngase ata u shkatërruan, jo pse patën prejardhje biologjike nga disa nëna që ishin problematike, jo për këtë arsye. Ata u shkatërruan për shkak se mbetën në errësirën e devijimit. Ju ringjalli Allahu xhelle ve ala dhe prap dërgon pejgamber. Por në qoftë se këmbgulni që të mbeteni vetëm me jetën e daljes biologjike, pa shkuar tutje me lindje të re, prap do ta pësoni. Dhe kjo është një lloj përmendje e begatisë e shoqëruar me kërcënim. Është begati që u shpëtoi Allahu xhelle ve ala por është shoqëruar me me kërcënim apo. E pse, Allahu tha linaj'alaha lakum tadhkiratan wa ta'iha udhunun wa'iya. Gjitha këto shpjegime që i kemi bërë deri më tani, edhe të popullit të Salihut, edhe të popullit të Hudit, edhe të popullit të Musait, edhe të popullit të Lutit, edhe të atyre që ishin para tyre, pas tyre, alejhimus salam të pejgamberëve, Dhe gjitha këto që ata i pësuan e u dënuan në forma të ndryshme, e këta që shpëtuan gjitha këto zhvillime të ndëruar vëllezër, Allahu tha, pse ndodhi? Pse po jua shpjegojmë ne këto juve? Pyetje. Çka na lidh neve me popullin e Nuhut alayhis salam? Çka na lidh? S'lidhemi as gjeografikisht me ta? Çka të lidh ty me popullin e Salihut alayhis salam? Çka të lidh ty? Ti as din ku kanë banuar ata. As din n'hartë ku janë kanë ata. Çka të lidh ty me ta? Të lidh shpallja. Kjo është lidhja reale apo? Prandaj, nëse nuk e lidh aspekti biologjik edhe aspekti gjeografik, ka diçka që është hala më e rëndësishme. Prandaj, historia e njerëzimit nuk duhet shpjeguar me kontekste historike, gjeografike, biologjike, por shpjegohet mbi aspektin e pranimit edhe refuzimit të shpalljes. Qëtu është sill historia, këtu jen sill betejat, dhe akteret kryesor të historisë njerëzimit kanë qenë pejgambert e Allahut tebareke ue teala, qëty jen zhvillu kejt senet, apo. edhe pse në historia tona s'ka pejgamber, historia tona s'ka dënime të Allahut, s'ka kështu, kjo histori nuk mësohet, ngase ësht histori materialiste, Këtu ka një falloj, domethonë, ndryshimi në renditjen e fjalëve, për të fuqizuar target grupin, se ngase domethonë, li nexhaleha tedhkiraten lekum, që ta bëjmë, mësim për juve, e Allahu tha, që ta bëjmë për juve mësim, andaj, ju jeni të rëndësishëm, Prandaj ju pa mësimin. Se mësimi pa juve s'ka kuptim atë. Historia e rrëfyer pa juve pa juve që merrni mësim realisht është rrëfim atë. Li nexhaleha lekum juve, për juve tedhkira. Wa ta'iha udhunun wa'iya. E këtu Allahu xhel-le ue ala përmend dy shprehje që Me të vërtet, japin, japin dimenzione shumë të shpjegimit edhe, edhe me të vërtet pasurojnë në masë të madhe atë që i kupton këto, këto shprehje që Allah i ka përdor. Allah tha e kam bërë për juve mësim, shkollë, domethonë, këto mësime historike i kam spjegu që ju t'i mësoni në shkollë. Tedhkira, të rikujtoni, merrni mësim, e njeri ku merr mësim? Në shkollë, po jo në shkollë si objekt me mure, po në shkollë e jetës, shkollë e familjes, shkollë e shkollës, krejt, krejt shkollat duhet ta kenë këtë landë, kudo që mësojmë? Në edukim ne vimë n'shpe, duhet me mësu për pejgambert e Allahut azze ue xhel, Në edukimin tonë, shkollën e xhamisë duhet me folë për pejgamberët e Allahut azze ue xhel. Po edhe në edukimin e fëmijëve në shkolla tona duhet me folë për pejgamberët. Prandaj nuk është problemi i mësim besimit veç a ka mësuar morali, as ka mësuar morali. Jo, po është me rëndësi që të plotësohet historia edhe me një lloj shpjegimi të domosdoshëm për me dit se ka pas ngjarje shumë ma të rëndësishme në histori se ato që po na i mësoni neve. Çfarë ngjarje historike vëllezër ka ma me rëndësi se populli i Musait a.s. dhe zullumi i faraonit? S'ka, ma interesant s'ka mu, ma me rëndësi nuk ka mu. Çka ka ma, ma interesant për neve se rrëfimi i Nuhit a.s. Ky na duhet neve, na duhet që kjo shkollë me marrë mësim. që ta mëson prejardhjen, ta mëson origjinën, t'i mëson rregullat e jetës, ta mëson orientimin, ta mëson pozicionimin, gjitha këto i mëson. A në kjo shkollë duhet? Allahu tha wa ta'iyaha udhunun wa'iya. Ka thanë Allah ta'iha. Ta'iha wa'i është një lloj kuptimi E kur të na, tani kur të na vetëdijësojnë, apo, na vetëdijësojnë pa këto mësime. Jo, vetëdijësimi bëhet me këto mësime. Kur ti e kupton udhëzimin, e kupton shpalljen, e kupton popullin e Lutit, të Nuhit e kështu me radhë. Dhe Allah tha li ta'iyaha udhunun wa'iya, që të vetëdijësohen, ta kuptojnë e të zgjohen veshët e hapur. E pse nuk tha mendjet e hapura, po tha veshët e hapura. Tha udhunun wa'ia. Allah tha veshët. Kemi thanë në Kur'an s'përmend as shprehje veç gjithçka e ka pse është përmend ato. Ngase të nderuar vëllezër në procesin e vetëdijësimit edhe zgjimit edhe udhëzimit shumë është me rëndësi kujt ia ke dhanë veshin ato. Shumë është me rëndësi. Shumë është me rëndësi veshi ku është. Apo. Edhe syni është me rëndësi. Ama në procesin, mos e harroni, në procesin e udhëzimit edhe vetëdijësimit, veshi është shumë ma i rëndësishëm se syni. Shumë ma i rëndësishëm se syni. Prandaj, shumë ma tepër ka ndalesa që ndërlidhen me veshin se me synin. Dhe shumë më tepër ka kërkesa obligime që ndërlidhen me veshin se me syrin. Se veshi shumë me rëndësi, shumë është me rëndësi. Çka je tu ngu, po? Ngase procesi i kuptimit që ndërlidhet me zemrën dhe me mendjen e njerit, realisht fillon nga dëgjimi, çka dëgjon ato. Për këtë Ibn Kajimi rahimullah thot, Allahu xhelle ve ala ka bërë që çështja e parë që fmiu e dëgjon kur vjen n'këtë dunja është Allahu Akbar, Allahu Akbar, ezani, n'vesh, a kupton. Ma s'pari këta me ni, me mësu fmija, apo, që ma t'madh se Allahu në dunja s'ka, tash hajt rrno, tash kupton me rrnu, din me rrnu. Kur e din që Allahu është më i madhi, s'është më një zani kur mnon ku je, E kanë pas qëllimin për te ati aspekt juridik, apo a bën a s'bën, po e kanë pas te çështja e veshit, ngase nëse i konkuron në vesh një tingull tjetër, përveç tingullit Kur'anit, problem i bën, a kupton. Na s'munim me dy sene, a kupton. Nuk s'munim, a kupton. Apo, Nëse t'ka qillu dy bardaka me dy dura po, do me kap tjetrën, kjo të bjen, tre s'un i kap. Qështu është dhe? Prandaj, përmes kësaj vrime që Allahu e ka bërë, apo, që shkon direkt në zemër, e nxen veç një ritëm, veç një tingull e nxen, apo. Tash nëse kalon ritmi i Kur'anit, s'lejon me kalu tjetra, ose tjetra e qet Kur'anin, s'bashkohen ato, është e pamundshme. Po jo veç ritmi i këndimit, jo, ka edhe ritme tjera që nuk përcillen me mjete edhe instrumente, jo, ato s'knohen, ato munen m'u lexu, ato munen m'u ligjëru, po ato janë problem, ngase i konkurojnë tingullit, Prandaj njeri domethonë, njeri, kur don me përcjell tingull, nga veshi deri këtu, veç një duhet me kon, a kupton. Fjala Allahut azze ve xhel. Ndërsa, kur don me marrë mësime t'caktuara, për ta kuptu tingullin, e nin, po s'len me depërtu, a kupton. A në qoftë se len me depërtu deri në zemër? E Allahu tha, li te i e ha. Historinë që duni me lonë, me depërtu nga veshi në zemër është qikjo. Nëse leni histori tjera me depërtu, ja huqni shkollës, apo. Shkollën e jetës e hupni. S'muni me kuptu, shkolla e jetës tani huq. Prandaj qekjo mësimi i historisë, li teijeha udhunun vaije, vesht e hapur mirë, të pregaditur që të bartin informatet e duhura te zemra, duhet ta bartin këtë mesazh. Qeta Allahu tha, udhunun vaije, vesht të pregaditur, të vetëdijshëm, të vëmendshëm, të kujdesshëm, që e luajnë rolin që qysh duhet ato. Pastaj Allahu xhel-le pastaj tha, pastaj qekjo është shkolla. Qetu janë mësimet, qetu janë ngjarjet, këtu janë pozicionimet, këtu janë detyrat. E detyrat e shpisë që duhet me i bo, apo t'i jep shkolla, ti shkon tani i ban detyrat. Kur ti i ban detyrat, e i merr mësimet, e mëson, e mëson, e detyrat, çka vjen tani? A vjen, a vjen llogaria qysh ke mësu, çka ke bo? E po qashtu Allahu tha, n'fund pasi. Allahu tha, fe idha nufiha fi suri, nefhatun vahida. Mas kësaj, mas atij shkatërrimi tokë e denimeve, do kombe janë shkatrru, po jeta ka vazhdu, aty. Me marrë mësim. Deri kur ndodh kjo? Fa idha nufiha fi suri nefhatun vahida. Derisa t'i fryhet surit një herë veç. E pastaj ndryshon qasja. Ato. Pastaj zhvillimet marrin kahje tjetër. S'jen sikurse nuk është mo, nuk është mo jeta as ngjarjet para surit, një si kurse mas surit. Ndryshon ato. Por na kemi mundësi me marrë mësim me vesh të hapura, me i la vesht mirë, me i pastru nga çdo tingull që i ka depërtu, apo që s'është dasht derisa t'i fryhet surit. Qekjo është afati i skadencës për mësimet. Pse ka thonë Allahu nefhatun vahide? Kur t'i fryhet surit, një fryrje. E sa fryrje? Disa ulema kanë thonë tri, disa kanë thonë dy. Ata që kanë thonë tri, kanë thonë njësi ka thonë dy. Veç është çështje e, domethonë, e një ndarje që nuk shkakton konflikt, ato. Dy janë kryesore, ato. Kur i fryn Israfili surit, për shkatërrim të asaj që ka metë. Tmerr. Ata zgjohen e ringjallen edhe jendhurun, presin tash, shikojnë çka po bëhet. Dy, këtu ka thënë Allahu nefhatun vahide. Këtë që ka thënë Allah azze ve xhel një fryrje, nuk bjen ndesh me këtë ajetin që të dy fryrje, pse? Allahu po flet për shkatërrimin të nderuar vëllezër, shikoni fuqinë e madhninë e Zotit tebareke ve teala. Krejt çka ka në qiej, çka ka në tokë, e gjitha këto krijesa, e gjithë kjo çka ka, Paramendoni kjo fryrje, Allahu si e përshkruan tash fillimin e një procesi tjetër, një zhvillimi tjetër, e një jete tjetër, që tash më fillon tjetër trajtim ndaj njerit. Para, para se me i fry surit, është një trajtim ndaj njerit ndryshe. Ka një kujdes hyjnor ndaj tij, ka një afatizim, ka një tolerim, deri t'i fryhet surit. E kur t'i fryhet surit ndryshon trajtimi me ta. Toka Allahu thot e kodrat. Nëse nëse të nderuar vëllezër me një frymë, me një goditje, krejt thërrmohet, krejt shpartallohet. E çka bëhet me njerin? Andaj e patëm në surën Haka, Kiametit Allahu i tha, Haka, çka veç emni kërë një ushtë, emni në ka, apo a kemi shpjegu çka është Haka, pastaj Allahu i tha, i tha, El Karia, e Allahu i tha, El Wakia, krejt këto japin me kuptu madhështinë e kësoj dite, Jep me kuptu, domethënë, peshën e kësaj dite, po edhe tmerrin e kësaj dite. Vakia, fe jeume idhin, Allahu tha e qatë ditë, vekaatil vakia. Kur ndodh qëto, suri, e këto shpartallime këto, Allahu tha veç ja nisi kiameti. Në këtë ndryshim kosmologjik, në këtë shkatrrim që Allahu flet për te, të nderuar vëllezër, e që këto ajete që po flasim për to, ma tepër kanë për meditim, se për shpjegim, janë shpjegu me boll, vetë, vetë, vetë, ajetet që Allahu po flet, shpjegim i mjaftueshëm, ka një koment të vogël me dhonë se, ndoshta edhe ngarkoj me bo me shpjegu më gatë, që ata as kanë me u llogarit, as kanë fletore. Ala erxhaiha. Erxha, në arabisht i thojnë pjesëve anësore. Domethënë, dijetarët kanë, i ka disa kuptime, ala erxhaiha. Një nga ato janë, meleket, mbajnë disa pjesë të qiellit të ra, të coptu, apën. E anash, lëshojnë udhën, kur kur së ndel përpara, edhe meleket skajohen. Ala erxhaiha. Nga zhvillimet e mëdha që do të ndodhin, nga ngjarjet e mëdha që do ndodhin është edhe Arshi i Allahut lëviz. E lëvizin duke mbajt melekët e mdhaj. Shiko Allahu ka thonë, ue jahmilu arshe rabbike fevkahum, edhe bartin mbi te, domethonë, melajket fevkahum, mbi ta, arshi është gjithmonë naltë. S'ka krijesë mbi Arsh. Nuk ka. Absolutisht. E qysh zbret Arshi e prap jet ma s'nalti? Kjo s'është problem i joni ato. Mirëpo, sikur se ka në hadith, Arshin e Allahut tebareke ve teala Këtë krijesë madhështore të Allahut tebareke ve teala, që s'ka krijesë më e madhe. Arshi është krijesë e Allahut azza wa jall. S'ka më të madhe atë. E mbajnë katër melek. Por ditën e gjykimit kur vjen Allahu me gjyku te krijesat e mbajnë tetë nga pesha e madhe. Nërga saj dikush menu se pesha, Zoti ka peshë, s'hin n'këto detale ato. Na besojmë se Allahu tebareke ve teala është sikur se ka thonë mbi arshin e tij. Por pa hi në detalet e formësimit, edhe pa hi në detalet e përcaktimit të vendit e kohës e kështu me radhë, këto janë dilema të shkaktuara ma vonë. Të parët s'i kanë pasur dilema. Allahu ka thonë kanë besu. Prandaj jep me kuptu se është ditë e madhe. Është ditë me të vërtetë me peshë. Është ditë e rondë. Nëse është e rondë për melekët që s'kan kurrfarë kusuri, s'kan kurrfarë vepre të bome që kanë m'u gjyku, e çka me thonë për ata që gjykatorja për ta po përgatitet. Andaj vllazër, gjitha këto zhvillime Allahu po na tregon se kanë të bëjnë me gjykatorën. Pra kur erdhsh diku që ka m'u gjyku, i kena pru karrikat, do karrika i kena pru do, i kena pru tavolina, ato janë kështu, e kena pru atij kështu, ti vesh tuj e kuptu që e ke po aty, ai fillon me u ngarku çka ka me ndodhë, Gjykatorja, po pregaditet. E pastaj Allahu tebareke ve teala thot, çka është me rëndësi me kuptu nga gjitha këto, që thash, edhe arshi, edhe meleket, cila është hisja jonë këtë që duhet me kuptu na? e që njerëzit fatkeqësisht janë zhvendosë në tema që nuk janë për ta, nuk i përkasin, nuk e dinë qysh është kjo pjesë, na vetëm e kuptojmë aspektin e madhështisë, e madhnisë Allahu xhel-le xhelaluhu, po s'i kuptojmë detalet e kësaj, as mënyrën e kësaj, nuk dimë na, e çka duhet me ditë na? Allahu tha, jeume idhin tu'radune, La takhfa minkum khafia. Kjo është brenga juaj që duhet qekjo duhet me konë diskutimi juaj, kjo duhet me konë ngarkesa juaj, çka është ajo? Jeume idhin tu'radun, atë ditë të gjithë do të ardh, ardhi është një fazë prej fazave të kiametit, do të dilni para Allahut tebareke ve teala. Do të shfaqen veprat, do të shihni çka keni bo, do të shihni epilogun përfundimtar të jetës së juaj, do të shihni epilogun përfundimtar të suksesit të juaj në shkollën e jetës që e patëm thonë mësimet e historisë e gjeografisë e tonat. E kena pas kallzu në mësime atje. E po qe ka ardh koha, tu'radune. La takhfa minkum khafia. Asgjë nuk ka mu mshef, gjithçka ekspozohet. Edhe kjo çështje pse keni thonë kështu? Edhe pse këtu e keni besu kështu? Edhe pse kështu keni qëndru? Për të gjitha do të ketë ekspozim, do të ketë shfaqje të detajzuar. Kjo është çështje e rëndësishme. Kjo është ajo që realisht ja organizon besimtarit jetën. Qekjo është, qekjo dalje para Allahut, qekjo paraqitje, qekjo ekspozim. është ajo e cila realisht besimtarit ja organizon jetën, ja përcakton agjendën, prioritetet, punët e rëndësishme. Ajo që kemi thënë vazhdimisht. Këto janë temat tona. Çka i themi Allahut tebareke ve teala? Jo njerëzit janë habit në tema shumë të ndryshme, kanë harru këtë ekspozim, s'mirren fare me te, as nuk pregaditen, e as nuk mërziten, e as nuk përmirësohen. Prandaj qekjo është tema jonë, kjo është shkolla jonë. Ngase kjo vjen shpejt, jeume idhin tu'radun, la takhfa minkum khafia. Allahu thotë, s'ka mu mshef kurgjo, sikurse ka thonë n'suren Zelzele. Femen ja'mel mithkale dherretin khajren jera, ai që ka bërë, sa një grimcë mirë, ka me e pa, ki me e gjetë, Sikur që ka thënë pejgamberi sallallahu alajhi wasallam, "Uridat alayya a'malu ummati." Më janë ekspozuar, më janë shfaqur mua punët e ummetit tim. Çka bojnë ata? Për çka Allahu i shpërblen ata? Thotë e kom gjet në kuadër të këtij ekspozimi një troshë të vogël një njeri që e merr prej xhamisë e qet jashta. Edhe kjo del. Kurgjo s'hup. Po. Po edhe ue men ja'mel mithkale dherretin sherran jera. Edhe që ka bo pak keq, e grimca ka me e pa, një të vogër, një... Edhe atëherë kër dikujt ia ka bo me sy, me nënçmu dikën, s'u pa ajo kërkun, s'e ka kap kamera, e kanë kap melaiket, edhe ajo, pra, edhe ajo, edhe gjithçka, e çdo shprehje, e çdo fjalë. Bile Muadhi është çuditë, Kur i ka thonë pejgamberit sa për këtë çështje i ka thonë ja Rasulullah e inna le mu'akhadhune a kena m'u marrë për keq çka flasim bima netekellemu bihi çka të flasim ka thonë pejgamberi sa e more po a i hudhë njerëzit në xhehnem ma shumë se gjuha e tyne a kupton pakujdesshëm mos folni ma kujdes la tekhfa minkum khafia asgjë nuk do të nuk do të humbë Pastaj fillojnë njerëzit me u nda, ndarje reale. Ajo ndarja në dunja që s'u konë shumë e vërejtur. Apo? Madje ka qenë shumë e hijezuar, e përbuzur, e nënçmuar. Allahu Xhelle ve Ala thotë, Fa emma men utie kitabehu bi jemini, Njerëzit do të kenë dy situata, jo të tretën. E para është ndëgjoje këta. Njeri i cili është pregadit, njeri i cili e ka ditë, njeri i cili ka jetu me këtë ditë, në dunja ka jetu me ahiret, fa emma men utije kitabehu bi jemini, e merr librin nga e djathta, E aty është vula e shpëtimit. Në librin e tij është vula e hyrjes në xhenet. E ai çka bën? Fa yaqulu ha umqra'u kitabi. Mburret me të. Kjo është fletorja e nderit e krenarisë. Kthehet ka familja, ka miqtë, ka dashamirët. Ha umqra'u kitabi. Lexani kqyr, kqyr çka kom arrit. Çka është apo? Të në lëzër, një fletore, një fletore, e cila të bën krenar, të bën me nder, në ahiret, pse s'të bën krenar në dunja? Pse s'të bën krenar në dunja? Shiko atje thotë, haumu kreu kitabije, lexone librin tem, po pse edhe këtu s'po thush, lexone, jo librin tem, Pse? Pse me na ardhë marre prej asaj që ka konë hadith i pejgamberit sasën? Për çka? Edhe para kujt? Para kujt? Ja pra shihni çfarë modele të krenarisë po ekspozojnë a kupton, para na. Qajo është për ta krenari a kupton? Nëse për qato krenari, do me thonë, na kompleksohemi me atë, çka me pi fesë tonë, Allah? Nëse qata na kompleksojnë, me qat krenari, apo, edhe nisim pak me u ngushtu e e me mshef librin ka pak e, e do pun ka pak e, apo, e çka jet ma prej tejet? Prandaj, jo arrogancë, larga saj, jo, jo, jo arrogancë, jo mendjemadhësi, jo vetëpëlqim, ndalum në këto, po krenari po, krenari po, mburrje po, hiç pa, pa marrë, hiç, prandaj të nderuar vllazër, edhe motra, Krejt çka ka thon Zoti është e mirë. Krejt. Çka tentojna me bo ma të mirë e prishim, le qashtu e mirë është. S'un e bojna na ma të mirë. E krejt çka ka thon Allahu është e keq, e pis. S'un e hujdis 1 milion parfum me ja qit. S'bohet e mirë ajo. E keq është. A ka gjyku Allahu teala se është e ndytë, a ka gjyku? Po. Allahu i ka thënë rakisë e flliqtë, Wallahi e n'dash ngjitja, ndreqja ato shishet, e gotat, e pistë është ajo. Çka dush thuj ato? Qysh dush ndreqe? Allahu i ka thënë khabith, i ka thënë e pis, e keqe. Qashtu është? Ti munesh me me me me me, me reklama po këto janë kamuflazha, këto janë manipulime. Prandaj nëse i ka thon e keqe, e keqe është. Edhe n'u zbukuroft me zbukurit dunjasë. Asaj që ka thanë Allahu e bukur, vallahi e bukur është edhe në tentu me u shëmtu në formë të ndryshme, e bukur është, qa është ma e bukur apo. Ngase gjithkush ka standardet e shijes vete, apo, apo, apo, gjithkush i ka standardet, edhe na i kemi apo, standardet e shijes tonë. Çka tha Allahu azze ve xhel? Ditën e Arafatit, haxhilert ka i cop, ka i cop tesh e kanë të bardhë, as nuk ka me mod, as nuk ka me pulla. E kanë të ndaluar me u parfymos. E kanë të ndaluar, e kanë ndaluar me u ndreq. E krejt e kanë ndaluar. Po djersë o burrë, po pluhun, qashtu de, qashtu. Apo. Me lajka, çka ke pa ti në tokë, e që munesh me kompleksu me lajke së s'kam pa unë. Ha? Për një njeri, për shambull, dy vetë bojnë muhabet, apo? Tha, ti s'e ke pa këtë vend, ka që këtë, a e ke pa qëtë vend, me e kompleksu me një vend, ama krejt çka ka pa, dunja është, apo? Ti a munesh me kompleksu me lajke çka shohin qilë, se s'e ke pa ti këtë vend në tokë, qa ke pa ti në tokë, apo? Po çka të dish pikë tuajt ma bukur është a kupton. Na çka Allahu ka kriju s'e kena pa kurrë a kupton. Qysh mush me e kompleksu Xhibrilin i cili e sheh xhenetin vazhdimisht e me i thonë zinë të qa është e bukur a kupton. Ha? A munesh me e kompleksu Xhibrilin? A munesh? Po nuk munesh valla. Po nuk munesh. E këtij Xhibrili që e sheh kulmin e bukurisë, Allahu i thotë A din kur thoshit për do, qe qeta jenë ata që kom thonë a kupton? Allahu krenohet me robtë e tij, t'pluhrosur. E ka thonë pejgamberi s.a.s. Goja e agjërusit, që ty goja jote të pengon agjërushëm, Allahu thotë, era ma e mirë e miskut, parfum ma i mirë a kupton. Andaj të nderu vllezër dhe motra. Ajo që mone n'men, ajo atë gjendje, atë pamje, atë situatë që e prodhon adhurimi dhe nënshtrimi është ma i miri i mundshëm. Prandaj, na po, duhet me kërku teshën e bukur e, se Allahu kur hini n'xhami veshni bukur, parfimosni, këto jenë krejt anësore, është e vërtetë, mirëpo dua të them që në ato që Allahu i kalon, që jenë pjesë e adhurimit, qato jenë bukuria, qato jenë shija, edhe qato jenë krenaria a kupton. Prandaj, krenohu me namaz, krenohu me shaminë tonë, krenohu me mjekrën tonë, krenohu me krejt çka e bën në emën të Allahut krenohu, ngase qajo është ma e mira e mundshme. Krejt shpalljet që kanë në tokë, Allahu ma të mirën e ka përzgjedh dhe ka zbrit në Kuran a kupton. Këtë shpallje e lakmon edhe Isa alayhis salam Musa, se jo popujt e tyne a kupton. E ti e mshef në xhep, mos të marrin vesh. Jo, vlla s'ki nevojë vallahi. Na jena, kom thonë edhe sa herë, nëse nëse diçka ka problem në Islam, na jena problemi i Islamit a kupton. Jo Islami problemi jonë. Problemi është zgjidhje. Ama nëse ka problem, na jena problemi. me komplekset tona, me ngarkesat tona, me ikjet tona, me, me, me, me lakmitë tona, me pangopsitë tona, me smundjet tona, na e kena ngarku, përndryshe. Islami është zgjidhja, islami është bukuria, islami është shija, qatje është krejt a kupton. Po. Andaj kush don shije, kthehu n'sunet t'pejgamberit sallallahu sallam. Po s'mun m'u kon ma i bukur se Muhammedi sallallahu sallam, se s'ka fal Allahu ma të bukur. Prandaj ndjeke rrugën e tij, zbukurohu me sunnet, zbukurohu me fjalët e Allahut tebareke ve teala. E në këtë dynja qishtu jeta, që ditën e kijametit t'thush, haumukrau, lexone, a ju kom thonë që qikjo është krenaria, a ju kom thonë, inni dhanentu enni mulakin hisabije, e kom ditë, e kom ditë që qitu është bukuria, e kom ditë që qikjo shpëtimi, e kom ditë, çfarë bindje paramendo, e ka pasë, Fe hua fi ishetin radije. Allahu thot, e ky është në ishetin radije, Allahu ka thonë, çka ishetin radije? Ishetin radije është ajo një jetë e mirë, është e vërtet. Mirëpo s'ka Allah, ishetin merdije, po radije. Radije është, domethonë, që Jeta, jo ky është i kënaqshëm me jetën. Po jeta është e kënaqshme me të. Domethonë krejt çka ka bo ky besimtar. Është kënaqshëm me të. Shikoni, e kemi thon, ka gjëra në dunja që nuk flasin. Toka s'po flet njëherë, ka me fol. Toka s'po flet, kodra s'po flasin. Ja jo, s'ka ka ka shumë që s'po flasin. E durojnë njeriun, po ndoshta e mallkojnë. Ndërsa ky që ka kështu, apo edhe toka e ka edhe toka e ka e ka e ka e ka përmend me të mira, kupton. Kodrat që ka budhëkë ka ka kalu. Edhe në xhenet fi ishetin radije. Ai xhenet i kënaqur që qisi njerëz me pas. Po tani dhe ky i kënaqur me qatë, qatë apo fi xhenetin alije. Në lartësitë e xhenetit. Hangre shumë. S'o rahat për shnet, shumë bojmë trash. S'o rahat kurr. Rahat po, domethonë pa rahat po trashet, pa rahat po smuhet, pa rahat po i hyp sheqeri. Han bukë e kojnë, po ha buka o meti, kom te puna, po gjithë diçka ta bon parahati. Allahu thot, e tash ha rahat, s'ka mo gajle. As s'ka smuje, as s'ka trashësi, as s'ki brenga, as s'pret obligim, as s'pret punë, kul, ha rahat! Kulu wa shrabu henien! Rahat hani, rahat! Që të ndërë, ushqimi në xhenet, me kon i cilësisë më të ulët si i dunjas, ama rahat e hanë, edhe gjithmonë e hanë, pa u smu, është më i mirë. Lene mo që, ku është kjo me, ku është ky me ata, Dy ditë e harron jashtë frigoriferit, duhet me gjujt n'bërllog. Se prishet, ato. Në xhenet, pej kur e ka kriju Allahu qiejt e tokën, xheneti është me begati, s'prishen. Edhe qe përjetësia, qe rahatia. Prandaj Allahu xhele xhelaluhu thotë, Kur dega e ofron veten e vet, se ti po të hahet një mollë, a po të hahet diçka, ajo afrohet, apo që mos m'u lodhë ti me kap atë. Shiko se e vlerëson Allahu lodhjen n'dunja që je lodhë, që jena lodhë n'dunja, apo që po lodhesh me zgatë dorën n'xhenet, apo tash veç me pushu ki, as dorën s'ki me zgatë, as qafën s'ki me e kthy, apo, veç ki me dëshiru edhe ka me t'ardh, apo. Hani e pini, rahat. Pse? Bima esleftum fil ejamil khalia. Kjo është për shkak se, atje po shpërnjikon, i keni nejtë në vijim synimet e Allahut azze ue xhel. Bima esleftum, për atë që keni bërë në ditët që kanë kaluar, e keni rregullu të ardhmen. Prandaj të ndershëm vëllezër, ditët shkojnë, a ke pa, edhe kjo ditë u bo e kaluar. Edhe nesër me u bo e kaluar. Gjithçka po bëhet e kaluar. Çdo e ardhmë është e kaluar. Shpejt shkojnë, edhe jeta bëhet e kaluar. E tash këtë kaluar qysh e kemi bo Bima aslaftum fil ayam al khaliya. Kjo është një kategori apo? Pastaj Allahu xhele ue ala thotë Ue emma men utije kitabehu bi shimalihi, fe jekulu ja lejteni lem ute kitabije, atij që i jepet libri, mrapa, edhe ka ana e majtë. Disa dijetarë kanë thonë, ka disa njerëz që u jepet libri nga mrapa, e dikujt nga e majta, a dikush ka thonë që kanë krejt njëjtë, nga ana e, e pasme, apo e merr librin, me të majtën e tij apo. Pse ka ana e pasme? Pra s'ka çka me kallzu apo? Po shumë mshef, ka pak hor t'u bo apo. Për mrapa apo s'ka çka me qit apo? Ha? Pse mos ka me qit? Ky qështu e ky dallimi. Çka ka me kallzu a? Çka kanë me thonë ditën e gjykimit, çka kanë me kallzu? Me çka kanë me u mburr? Dunja mburret njeri me gjithçka, e thashë ma herët, se dunja është kjo sprova këtu. A? A kanë me, a kanë me nxjerr këtë kanarin që po e qesin nëpër udhë? Me kallzu, qërna, më shefe, më shefe, ato. ose ose gotën që e çojshin nalt ose çka çojshin nalt s'e di çka çojshin nalt po diçka çojshin nalt apo qato a kan me çu nalt me kallzu qe ha ja jo, valla ja jo. edhe kokën që e çojshin nalt kan me ul poshtë apo Allahu na rujt kjo s'ka me emrat përveç hëm kujt në me emra s'kena kush do koftë ai kush do koftë ai e çka thot Një nxënës i cili, të ndershëm, nish e ka marrë në shkollë, nish. Edhe e din se kurgjë s'ka bërë ato. Kurgjë, asnjë përgjigje s'e ka japë, hiç. Çdo hapësirë është zbrazët. Edhe hiç mos e kisha ditë llogarinë apo. Qysh me mos me ditë llogarinë. Hiç, hiç ma mirë në atë kuptim mos të kisha ekzistu fare. Ose ma mirë të kisha me qenë kafsh. Me pas jetu kafsh, ma mirë të kisha kullot në dunja, ma rahat isha konë sot në ahiret, a po. Valla situatë e vështirë aty. me ardhë njeri në situatë, apo me i lakmu lopës, ose kalit, që ma mirë të kisha kullot, e kisha pas punën ma mirë, është situatë e vështirë. Valla është situatë e vështirë, a po. është problem. Allahu po thotë ka njerëz, ku është atë dasë dhjune, kanë me ardhë në këtë situatë. Ja lejteha kanetil kadije. Thotë, ah, të kish me konë që e deka, E fundit, qaty, mu, hiç mos të marr kësi defter. Jo, s'ka ashtu. Qashtu keni thonë, keni thonë, banesën e fundit, qashtu thojshit, thojshit apëtan, domethonë, kur des, gjujëm dikun kudo koftë, qikjo jetë është, po, e po tash kur vjen vakti me gjujtë, pse po këtë shakon lupë, ha, A po kuptojmë domethonë? Valla kjo nuk është nënçmim ndaj kërkujt, as përbuzje. është vetëdijesim për të tregu se në çfarë situate njeri mundet me ardhë. Ky që Allah e ka ndru me ardhë në këtë gjendje, është për me t'u dhimtë valla, është gjendje e vështirë. Veç tu lexu të dhimet, a ka dikush që çka me konë dhimet, nga aspekti i dhembshurisë, nga aspekti i keqardhjes, Nga aspekti i humbjes së mundësive për së koti, për çka ke humb mundësin? Pse? Për çfarë arsye? Çka fitove? Çka morre? Qikjo është ajo. Pse po flasim qështu këtu? Andaj Allahu thot, ai vetë thot, ma agna anni malije, heleke anni sultanije, Sen s'ja pash hajrin pareve, as pushtetit, kurgjo punë s'po m'kryn. Ju kom thonë, Allahu Xhele Xhelal ju ka thonë, pse në dunja kryn punë me pare, edhe pse i mrapshtë je, ti a kujton që shtu shkon e tutje, Masi ky standard ndrron, a thash, si t'i fryhet surit ndrrojnë hesapet. S'ka mo pare, s'ka mo pushtet, s'ka mo fuqi, s'ka mo ushtri, s'ka mo kurgjo, hiç, ka punët e tua, veç, çka ki bo, po, qajo është veç, qajo është forca jote, qajo është pasuria jote, qata jon miqtë tu, qata jon përkrahës tu krejt, veç puna jote, veç qita, pa e të në vllezër, Me qëtë me, me qëtë shpjegim. A ja vlen për dikon mi ftyrë t'tokës, po bab me kon, non me kon, djal me kon, çik me kon, kurdo që me kon, vëlla e motër me kon. Me i nxi punët e tua me kënaq dikon. A ja vlen? Krejt po t'lejkan. Strajcën tone përpara. Kqyri punët, veprat e tuja bëni t'mira. Edhe ndërto raporte me të tjerët me kejt ku të munësh, por duke e pasuru strajcën me punë t'mira, jo duke e zbrazë, se s'ki hesap për kërkan me zbrazë punën e mirë, s'ki hesap për peshe. Heleke anni sultanije, shkoi pushteti, kurgjë s'met a përën. E pastaj për mi ka dhu Allah për një me që s'ki kurgjë. Hudhuhu fe gullu. Po, ata kanë me klith, kanë me ardh keq, kanë me derdh gjak n'ven të lotve, kanë me kërku me, me përgjërimin maksimal, kthena o Zot, kanë me ofru oferta t'ndryshme, po! Mirëpo këto a e zbehin? Ja. Ai që rahmeti i prindve sa është i madh, është një hise e vogël shumë e rahmetit që Allahu jau ka dhonë. Apo nona me çfarë rahmeti do fëmin e vet? Me rahmet t'Allahut tebareke ve teala. Me cilin rahmet duhemi mëshiroj me të Allahu xhelle xhelaluhu. Ai rahmeti i të cilit ka përfshi gjithçka. Një njeri policia e kish e kanë kap, e shtinë n'tokë, ja lidhën durt, komt, e ngrehshin për kome, fytyrën për tokë. Po çka kish bën valla, sa i ka vra? Se ti s'un e kupton, s'un e kupton domethën me çfarë, me çfarë krimi të madh ky njeri është kap. Pasi që me kësi forme po keqtrajtohet. Ti habitesh, çka ka bën atë? Edhe këta njerëz thu çka kanë bo more, s'ka rahmet, kape, lidhe, hudhe, digje, çka kanë bo pra? Ç çka kanë bo? Innehu kane la juminu bilahil adhim, s'ka besu në Allahun e madh pra. Në dunja e kërënin këtë thush, po s'ka besu Allah, po nejse, e ja, jo, që kjo vlem jonë, që kjo është e lashe jonë, se temat e mëdhaja që Allah i konë, kjo është e madhe, kjo është krim, shirku është krim, kufri është krim, Me mohu Allahun xhelle ve ala është krim. Mirëpo pse nuk, nuk është krim n'dunja. Njerëzit e kanë relativizuar. është punë e madhe. Pranë Allahut mi thonë, s'je ti kërkushi. Pa diçka, e shikokan, adhim, Allahut el adhim. I gjithëfuqishmi, i gjithëpushtetshmi, madhështori, i madhërishmi. Keni pas guximin, i thonë ju, jo, S'ka besu. Wala yahuddu ala ta'am al-miskin. Edhe ka qen zemërngurt, kush s'ju ka dhimt. Veç veten e ka kqyr egoist, egoizmi. La yahuddu ala ta'am al-miskin. Kurrë s'e ka nis një punë të mirë, as ka inkuraju me nimu dikujt. Miskinit me nimu atë. Andaj të vëzë imani si dhembshëri. Imani si rahmet, nëse dikush ka iman në zemër, apo, e nuk ka dhembshëri për situatën e dikujt, për smunën e dikujt, për keq t'dikujt, kë, ku e ka imanin? Ibn Kajimi rahimehullah thot, njësia matëse e cilësisë së imanit është dhembshëria ndaj njerëzve. Këtë se po gale. Familjen e këta tjerët. Lufta me, lufta me i pshtu, lufta me i pshtu. Ku â dhembshëria? Që muslimanë këtë situatë. Dhembshëria për iman, për popull tanë, për vend tanë. Dhembshëria për këtë krizë që ka kaplu. Për këtë shfrenim e degjenerim që po na rrezikon. Ku â dhembshëria? Apo veç gjykatës me çekiç në dorë e tu ju thon njerëzve kush ku ka me shku. A çikjo puna e besimtarve? Jo, çka ku dhembshëria. I dhimshëm, i dhimbet. Nuk gëzohet se dikush ka deviju absolutisht. As nuk gëzohet se dikush është keq. Jo. Këta në ahiret, na s'dim kush është këta. Allahu na rujt mos të jem na pi tyne. Po në dunja munohemi me i pshtu para se marrë, kupton. Çikja është, çka pejgamberi sësë më të nërëzër, të pe, pejgamberi sësë më Allahu xhele ue ala po i thot, mos i jep shumë zor, kupton. Paramendo, taj, Ibrahimi alejhi selam nuk është nalë, edhe jeumul kijame, ka me tentu me pshtu babën e vet, kupton. edhe pse baba i tij dihet çka ka bërë, kupton. S'është kjo detyra jonë a kupton? Nuk â detyra jonë me i çu njerëzit n'xhehnem, xhehnem. Nuk â kjo puna jonë? Na dum me kallzu, çikjo është përfundimi që Allahu ka thonë, anaj s'po kam qef, me të pa as ty as kërkan. Unë po luftoj për çit punë, i ki do të mira, elhamdulilah besimin e ki, i ki do punë, po do punë që i ki duhet me i ndreq, çikjo është dhembshëria. Po pasaj në punë tjera, Dhembshëria kur është i smut, dhembshëria kur është i mërzitshëm, dhembshëria kur ka skamje, kur ka borxhe, kur ka brenga, kur ka telashe. Ku është dhembshëria? Ku është telashja? Ky egoizëm që na ka kapluar është i tmerrshëm, vallah është i frikshëm ky egoizëm. Ky, ky nuk është lajm i mirë, gjithkush punët e veta, gajlet e veta. Nuk është lajm i mirë kjo. Dhe ka thonë, la yahuddu. Ky, ky, s'ka thonë Allah, s'ka dhonë, se tonë s'un jepin. Por as ka inkuraju. Kur dikush ka dhonë, çka ka thonë? Po zhvi që apë jebë, Allah e këti në përë. Po lejnë njerëzit nimojnë mor Allah për. Po lejnë njerëzit duhen mes veti, lejnë njerëzit. Krejt të jemi dashnist. Do mos e bini punën qështu me ju bo. Se Allahu i ka mundësitë e shumta. Me një përgëllit të jetimit, me një sadaka, me një buzëqeshje, shumë fitoni. Pse po e hupni mundësinë? Pse po bëni kaq arrogant ndaj rahmetit Allahut xhelle ue ala? Andaj Allahu xhelle ue ala thot: "Falaysa lul yawma hahuna hamim." Qysh e ka dasht dunja veç veten, edhe tjerët i ka dasht për shkak të vetes, sot s'ka miq. Kush me ja ngjit dorën? Se kujt i ka nimu? Për kon ka bo dua? Kon e ka dasht? Veten e tij, rri vet pra. mundime që i bojnë komplet apo kanali i caktuar ju ofrohet si ushim Zot na rujt la ya'kuluhu illa al khatiyun ky sort ushim ky s'hahet ky as s'pihet la ya'kuluhu këto s'e han njeri illa al khatiyun veç ata që ja kanë huq fort khata është arabisht me ja huq Tonë kjo udhë e madhe, tonë kjo udhë e gjonë, tonë kjo rahmet, tonë kjo falje, gjithë kjo mundësi, qysh ja huqe, mor Allah, të. Po qysh ja huqe, po s'u kon e mundshme me ja huq. Wallahi të më dhe këmë përmenë, është problem me ja huq rahmetit Allahut azze ue xhel, është problem. Wallahi problem është me ra në këtë situatë që s'ka rahmet për to. është fort me kon njeri i painteresu, fort me kon në arrogancë, problem është. Përfiton nga rahmeti Allahut tebareke ue teala. Bonu i dhimshëm. Mëshiroj tjerët që Allah me mëshiru ty. Ndihmoj që Allah me ndihmu. Fali që Allah me të falë. Qikjo është ajo. Duj të tjerët që Allah me të dashtë. Bonu afër tjerëve me konë Allah afër teje. Zgjate dorën e ndihmës që Allah me ta zgjat dorën e përkrahjes e ndihmës. Qështu është dunja, qështu funksionon. E kalon dunjaja, kapërcen, jesin pastaj kujtimet e mira, e jesin shkrimet e bukura n'fletore, ose e kundërta. Qikjo është ajo çka Allah na mëson, edhe qikjo është shkolla pse atë historinë jo po ta kallxon, të faraonit e të Themudit, për që ta që mos m'ardh puna deri te qata, e të merrni mësim, edhe të merrni vetëdije, t'i hapni veshtë mirë çka po ngoni, po edhe prej kujt po ngoni, po Edhe sa po përfitoni nga ajo që po dëgjoni. Që t'merrim mësim nga kjo që Allah përmeni. Allahu na bo nga ata që e marrin librin nga ana e djathtë, nga ata që krenohen e mburren me epilogun përfundimtar të angazhimeve të tyre të përpjekjeve në dunja, nesër para Allahut kur dalin në ahiret. Allahu na ruajtë nga banorët e xhehenemit. Allahu na ruajtë nga çdo dënim edhe ma minimal në xhehenem. Na mundësoftë ta kalojmë siratin shpejt, pa e pa fare, pa u djeg fare, pa e prek fare që t'i gëzojmë shpërblimet e Allahut e për gabimet eventuale lëshimet Allahu na faltë. Të gjitha që Nuk janë n'rrugë të Allahut. Allahu i udhëzoftë. Këta ata që bëjnë mëkate, Allahu jau mundësoftë pendimin. E ata që e kanë mohu, e ata që e kanë sha Allahun, e kanë luftu pejgamberin, edhe këto këqija që i kanë bo, Allahu jau faltë. Allahu xhele ve ala jau mundësoftë pendim para dekës. E mos jenë nga ata që shkojnë këtu. Nuk ja dojmë xhehenemin kërkujt. Po nuk mund ta mohojmë e nuk mund ta bëjmë si nuk ashtë ngase Allahu e ka përmend. Prandaj Allahu na rujtë e Allahu na begatoftë me mshi, me mëshirën e faljen, shpërblimin e tij. Me kaq për sonte, Zoti ju shpërbleftë. Wa sallallahu ala Muhammed wa ala alihi wa sahbihi wa sallam tasliman kathira.